pas jūs, broliai, lankiausi, buvau atėjęs skelbti jums Dievo slėpinio neiškilne kalba ar išmintimi. Buvau pasiryžęs tarp jūsų nežinoti nieko kito, tik Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą. Aš buvau pas jūs silpnas, virpantis iš baimės. Mano kalba ir mano skelbimas buvo neįtikinantis išmintie žodžiai, o dvasios galybės parodimas, kad jūsų tikėjimas remtusi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybė. Tiesa, tobuliesiems mes skelbėme išmintį, tačiau tai ne šio pasaulio ir nepraeinančių šio pasaulio valdovų išmintis. Mes skelbėme slėpiningą ir paslėptą Dievo išmintį, kurią Dievas yra nuo amžių paskyręs mums išaukštinti. Jos nepažino jokie šio pasaulio valdovai – nes jei būtų pažinę, nebūtų šlovės viešpaties nukryžiavę. Bet skelbėme, kaip parašyta, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kad žmogui įminti netėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Dievas mums tai apreiškė per dvasę, nes dvasia visą ištiria, net Dievo gelmes kurį žmogus žino, kas yra žmoguje, jei ne paties žmogaus dvasia. Taip ir to, kas yra Dieve, nežino niekas, tik Dievo dvasia. O mes gavome ne pasaulio dvasę, bet iš Dievo einančią dvasę, kad pažintume Dievo mums suteiktas dovanas. Apie tai ir kalbame, nežmogiškosios išminties išmokytais žodžiais, bet tais, kurių išmokė dvasia dvasiniais žodžiais, aiškindami dvasinius dalykus. Deja, juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo dvasios. Jis tai laiko kvailyste ir nepajėgia suprasti, kad apie tuos dalykus reikia spręsti dvasiškai. Dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį kasgi yra suvokęs viešpaties mintį, kad galėtų jį pamokyti. O mes turime Kristaus išmonę.